บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดเซเดมเดเซตอีออสมเซเดมเดเซตอีออสมคำคุณศัพท์หนึ่งปร п р า л а г а т е л ь н и едно п р и л а г а т е นีเอ็ดโนผู้หญิงชาราหนึ่งคน Възрастна жена. Възрастна жена. ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Дебела жена. Дебела жена. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Любопитна жена. Любопитна жена. รถใหม่หนึ่งคัน Nova k o л а Nova k o л а รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Brza koła. Brza koła. รถนั่งสบายหนึ่งคัน Udobna koła. Udobna koła. ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด Синя рокля. Синя рокля. ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด Червена р о к л я Червена р о к л я ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด Зелена рокля. Зелена рокля. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ Черна чанта Черна чанта กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ Кафява чанта Кафява чанта กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ Biała чанта Biała чанта คนใจดีหลายคน p r ิ j a t n i hora Prijatni h อระ คนสุภาพหลายคน Učtivi hora Učtivi h อระ คนน่าสนใจหลายคน i เ t e r e s n i hora Interesni h อระ เด็กน่ารัก Мили деца Мили деца เด็กดื้อ Нахауни деца Нахауни деца เด็กดี Послушни деца Послушни деца